Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborakporining Payg'ambar alayhissalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Misli ko'rilmagan pidokarlik. Jang vaziyati dal mushiyaga yetganda musulmonlar ajoyib jasorat va qahramonliklarni ko'rsatib, bas-basda shunda qurbonliklarni badiki Ondaq özünü ölümge tutup veriş bədilgi başqalarını qoğdaş mənzirsi, texi insaniyet tarixidi körülüp baxmıqan idi. Abu Talha Peygamber aleyhissalatu vesselamını düşmanının oqudun saxlaş üçün көккерек керіп алдығы чықып, Пайғамбар алейхиссалату вассаламға қалқан боп тұрды. Әнәс разияллаху анху мұндақ деген. Оғыт жаңы күні мұсылманларға үштімтуд мәғлубиет үзілініп қылып, Пайғамбар алейхиссалату вассалам ялғыз қапты. Shuning bilan Abu Talha radhiyallohu anhu qo'lidagi qalqinni ko'tarib yurib Rasululloh sallallohu alayhi ва sallamni dushmanning o'qidan qo'g'dabdi. Abu Talha radhiyallohu anhu ustimargan edi. U shu kuni yachaqlarni ko'p ishiltib, qattiq tartqanlikdan 2 yoki 3 yachaqning zeyni uzib tashlabdi yoki kamolni sundirib qo'yibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning oldidan o'tganlarga o'qni Abu Talhaga tashlab ket abu talhaga tashlab ket deydi ekan u yana mundoq degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bo'yinni so'zib dushmanning harakatini kuzatib boqadi bu chog'da abu talha roziyallohu anhu sanga ota onam pido bo'lsin ey rasululloh dushman tarafga qaramag'in sanga o'q tegib ketmasin man oldingda turay o'q tegsa manga tegsin sanga tegib ketmasin deydi ekan yana anas roziyallohu anhudan naql qilingan bir hadisda abu talha roziyallohu anhu bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikkisi bir qalqon bilan mudobiyalangan abu talha roziyallohu anhu noiti ustumergan bo'lib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uning otgan o'qining zoya ketmaganligini ko'rib mamnun bo'ladi deyilgan abu dujjana roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalotu vassalamning oldida tik turib o'zining dumbisni qalqon qilib payg'ambar alayhissalotu vassalamni dushmanning o'qidan qo'g'digan o'q uning usti boshlariga qora yomg'irdagi yig'ayotgan bo'lsimi u midir sidir qilmay ching turgan hotib ibn abu balta roziyallohu anhu o'tba ibn abu vaqqas payg'ambar alayhissalotu vassalamning muborak tishlarini to'kayotganini qo'g'lab yurib oxiri uningga kelishtirib bir qilish urib kallasini dumiltayotgan andin uning eti va qilichini g'animat elib qaytib kelgan said ibn abu vaqqas roziyallohu anhuning Bu qerindishning kallasini o'z qo'li bilan bekmi og'isi bor edi. Biroq u bu orzusiga yetolmadi. Balki uning maqsadini Hatib ibn Abu Balta radhiyallohu anhu amalga oshirdi. Sayl ibn Hunayb radhiyallohu anhu mo ko'zga ko'ringan botir azimatlarning biri edi. U payg'ambar alayhisolatu vassalamga to o'ligicha elishga qo'l bergan. Bu qitim u mushriklarning hujumini to'sishda favqulodda qahramonlik ko'rsatdi. Ashu jiddiy elish bo'layotgan paytda payg'ambar alayhissalotu vassalam qo'liga qo'ral elib dushmanni o'q tutdi qatada ibn noyman roziyallohu anhu rivoyat qiludiki shu kuni payg'ambar alayhissalotu vassalam uning yochiqini elib dushmanga o'q otgan edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni qattiq batlavatganlikdan yochiq komini sunib ketgan shuning bilan qatada bu yochiqni elib qo'yib xili uzung'icha saqladi shu kuni yana uning bir ko'zi yorilib ko'zining go'ri sirtiga chiqib qolgan edi payg'ambar alayhissalotu vassalam uning bu ko'zini o'z joyiga silib qo'yib edi uning ko'zi ang chiroyli ham ro'shan ko'ringan ko'z bo'ldi shu kuni yana abdurahmon ibn avf roziyallohu anhu intayin jasurlik bilan urushdi hatto usti boshlari eg'ir yorilinib tishlari to'kilib ko'mak bo'lib qoldi badanning 20 necha yeri yorlandi puti eg'ir zaxmalangachga keyin oqsoq to'kir bo'lib soqaydi Abu Said Xudriyning otasi Malik ibn Sinan radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalatu vassalamning mangzidagi qonlarni sho'rab tozalagan edi. U bu qonlarni yutib o'tmoqchi bo'lib edi. Bu chaqda payg'ambar alayhissalatu vassalam uningga "Tukur, tukur" dedi. Malik ibn Sinan radhiyallohu anhu Alloh bilan qasamki, hargiz tukurib o'tmayman dedi va o'rnidan turgancha jang qaynimiga o'zini otdi. Buni ko'rib payg'ambar alayhissalatu vassalam Hər kim əhli cənnətin bir kişini görüşünü arzu qısa, Malikni görsün dedi. Şunun bilan o Allah yolida şeytop yıqıldı. Umma Ammara rəziyallahu anha bir top musulmon askarlar bilan birlikda Mal'un ibn Qami'a bilan tutishib qoldi. Ibn Qami'a bu ayolning murisiga qilish urib, jarohatning katak izlarini qoldirdi. Umma Ammara رضی anha ibn ابن bir بر نت urgan bo'lsa-mu, lekin u qo'sh savat kiyib olg'ashqa qilish o'tmadi umma ammara roziyallohu anha yana davomli urushib badinning o'n ikki yeri eg'ir musab ibn umayr roziyallohu anhumu payg'ambar alayhissalotu vassalamni ibn qamia va uning odamlarini hujumidan qo'g'dab mislsiz jasorat bilan urishdi musulmonlarning ilmi uning qo'lida edi ular uning o'ng qo'liga qilich urib uni kesibdi shuning bilan u alamni so'l qo'li bilan ko'tarib تاکی اوم کیسلب تاشلانگانگا قدر مشرکلانن алдыда پولاددک مستکم ترد. آندن اوت سزلنب یتیب علم خادسین مرسی بلن بوینگا قسب قد көтүрүп турду. Lekin oxiri shehid qilib etildi. Uni Ibn Qami'a o'ltirgan edi. U Musab ibn Umayr radhiyallohu anhu ni Rasululloh deb o'ylagan edi. Шуңа у Мусаб ибн Умайр разияллаһу анһуны өлтүрүп булыпла, мушрикла топыга кайтып, محمد өлди" деп толаган. payg'ambar alayhissalotu vassalamning o'ltirilganligi to'g'risidagi yolg'on xabarning yamurab ketishi va uning yomon ta'siri ibn qamiya tantaklik bilan yilqindek jar bir necha daqiqa o'tmayla rasululloh o'ltirilibdi degan xabar mushrik va musulmon hammaylarning orasida purib mana mushu paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan biroz yiroq joyda qo'rshovda qolgan sahobalarning nurg'unlarning irodasi bo'shab ma'naviy ro'yi yemirildi jangovarligi soğudu. Hatta ularının iki kısmında eğir çoğalçaklık yüz verip, kolay mıkançılık ve davalığış görüldü. Səpləb buzuldu. Bıraq bir yaxşı yeri İbn Qamiyanın bu ilanın qismən ijobiy rolunu boldu. Müşriklər məqsədimizə yetdik deyə oylab, hücum şiddətini asıltıb, nurg'onlari qurol yaroqlarining tig' uchini musulmon shehidlarning jasadlarini chepib parchalashga qaratdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning urushni davomlashtirib vaziyatni o'ngishi musab ibn umayr roziyallohu anhu talafotga uchirgandan keyin payg'ambar alayhissalotu vassalam bayroqni abu ibn abu tolib roziyallohu anhuga topshirdi shuning bilan u qattiq urushdi va shu yerdagi boshqa sahobalarni tangdossiz qahramonliklarni ko'rsatdi qattiq ilishib mudofiyada turdi natijada payg'ambar alayhissalotu vassalam yaqin yerda qopsilib qolgan qo'shinning yeniga yo'l ichib ilgirlayoladi payg'ambar alayhissalotu vassalam ularning qishig'i yetib beruvdi uni tunji qitim kab ibn molik roziyallohu anhu ko'rib to'nib oldida xushallig'ini bosanmay ey musulmonlar xushxabar mana rasululloh hayot ekan deb to'livatdi bu chog'da payg'ambar alayhissalotu vassalam uningga jim turishni ishorat qildi ammo bu ovoz musulmonlarning hammasiga yetdi Nəticədə onun ətrafıqa musulmanlar tərəf-tərəfdən yığılışqa başıldı. Көзні юмып ашқыча 30-дек сабы топланды. Ола топылынып болғанден кейін, Пайғамбар алейхиссалату вассалам мұнтызым вә тәртіптік алда тағы бағыры тәрәпке чекінішке башылды. Бұл чекініш давамыда мүшіркіланың қоршап зәрбі бәгіч қысымының отырысыдан yol ечіп ilgirildi. Ocaqda мүшіркілер ұжымны күчейтіп, чекініш yoluna қаттық тосқан болсы мұ, lekin ular musulmonlar qo'shinining shiddatli hujumi oldida kalkunga uchirgan axlatdek supurilib ketdi mushrik chavandozlarning biri bo'lgan usmon ibn abdulloh ibn mug'ira payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga hujum qilib u hayot qog'icha mening o'lgunim yaxshi deb ot choptirib keldi payg'ambar alayhissalotu vassalam uningga taqobul turmoqchi bo'lgan edi uninggacha osmonning iti o'zdiri qo'lgan bir o'rakka kirib ketib yiqildi Şunun bilan Haris ibn Simmet raziyallohu anhu uni otdan tortib yiqitib, putig'i qilish urib o'ltirib qo'ydi. Ondan davomliq domilab jinni elib jahannamga uzdivatdi. Va uning qoral yaraq ot jabdoqlarini g'animat elib payg'ambar alayhisolatu vasallamning keyindan yetdi. Shu asnoda Makka otli qo'shinining yana bir lashkar bo'lgan Abdullah ibn Jabir o'xtak ot chaptirib kelib, Haris ibn Simmat raziyallohu anhu hujum قلتی u orisining murisiga qilish urib uni eg'ir yorlantirayotganligi uchun musulmonlar oris roziyallohu anhuni ko'tarib olishga majbur bo'ldi lekin qizil sallalik qarampolvon abu dujjani kelishtirib bir qilish urib abdulloh ibn jabirning kallasini uchiryapti mushundoq jiddiy urush bo'layotgan asnoda qur'oni karimda ko'rsatilgandek musulmonlarni alloh taoloning aminligi bo'lgan uyqu mugdek tutdi abu talha roziyallohu anhu mundoq degan Мен шу күні ұйқы, мүгдек тұтқалланың бірі едім. Хәтта қолымдегі қылчым бір нәч қытым түшіп кетті. U tushib ketadi, мен olaman. U tushib ketadi, men olaman. Shundoq necha qitim takrorlangan edi. Mana shundoq shirkabi jasorat va o'limdan qo'rqmas shijoat bilan bu ozg'ini qo'shin noiti muntizim va tartiblik chekinish usuli bilan тағ jilg'isiga yetib berib oldi va tingirqosh ichida qolganlar uchun bu bexatar makonga yo'l echildi natijada xeyli ko'p kishi bu joyga o'zini elib jinini joyladi qisqasi xolid ibn validning jang taktikasi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning dono tadbiri oldida barbod bo'ldi o'bay ibn halabning o'ltirilishi ibn issiq rahimulloh mundoq deydi payg'ambar alayhissalotu vassalam o'zini tog' bag'irga ilib olgandan keyin ubay ibn halab muhammad qani bugun yo u o'lidi yo man o'laman deb qattiq azvaylab qo'g'lab keldi bu chog'da kishilar ey rasululloh uningga birimiz tushaylimi degan edi payg'ambar alayhissalotu vassalam to'xtanglar uni manga qo'yib beringlar dedi ubay ibn halab teximu azvaylab yiqinlab kelib edi payg'ambar alayhissalotu vassalam horis ibn simmat roziyallohu anhuning nayzisiga qo'l uzatdi va uni qo'lga ilib shundoq qattiq silkib qo'zg'aldiki atrofda yaqinroq turganlarmi go'yo to'gi to'pishinsa yung uchqandek to'zib ketishdi ubay ibn halab kiyib olgan билан bilan bosh qalbiga orlig'idagi yo'chiqdan uning bo'yin so'ngiki dal ko'rindi shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eliq bo'shliqqa udullab bir nayza urib edi u bu nayzining zarbasidan etidan necha dumlab yiqilib necha turib noit aloqazodlik ilkida qochdi Шуның белән ул Курайш баргагы кайтып килеп, "Әзбурай Худа, Мухаммед мине һаман өлтүрдгән булды. Мухаммед мине өлтүрдгән булды" дип җөйлешкә башылды. Ула Үбәйгә: "Biraz коркып кетипсән, халас. Аллаһ белән касамки, жарайтың һәргиз игър эмас" дигән булсымы? У Мухаммед маңа Мәккәдәге вакытта сені һаман өлтүрмән дигән иде. Шуң җәзм кылман ки, һәргиз у Мухаммед маңа каттыграк берне түкүрсеме өлтүрүду" دید darhaqiqat alloh taoloning dushmani bo'lgan bu mal'un urushdan qaytishda sarib degan yerga kelganda halok bo'lib yiqildi abul asvadning urvadin naql qilgan bir so'zda mundoq deyilgan u yo'l bo'yi qalida go'ngrab alla tovi chaqirib mang'an va noit xursinib azbiroyi xudo agar mening hozirgi dard alamlarim zilmajaz ahliga tashlansa ularning hammasi halok bo'lgan bo'lardi degan Mushriklar qo'zg'agan oxirgi hujum. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tog' jilg'isidagi qo'mondonlik o'rniga yetib berib olgandan keyin mushriklar eng oxirgi bir qitim keng ko'lamli hujum qo'zg'ab, musulmonlarning qolliq kuchlarini tozalab yo'qotmoqchi bo'ldi. Ibn Sa'd rahimulloh mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir chaqda o'zini jilg'iga elib turishiga, ushtumtut tog' ustida Xolid ibn Valid Abu Sobyan ibn Harib başçılığında bir bölük kişiler payda oldu. Peygamber aleyhissalatu vesselam bulanı görüp, "Ey Allah, ulanı bizden üstün kılmagaysan." deb tiledi. Bulağa karşı Ömer ibn Hattab radhiyallahu anhu ve muhacirlardan bir bölük kişiler hücum qo'zg'ab, oxir ularni tog'dan qo'g'lab tushirdi. Muğazil Ömevi degan kitobda zikr qilinishicha bir chaqda mushriklar tog' ustida paydo bo'lgan. Шының білін пайғамбар алейхиссалату вассалам Сәйд разияллаху анхуға оланы қорқытқын деген. Сәйд разияллаху анху оныңға «Мән ялғыз оланы қандық чекіндірмен» дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам еліқі кепіні үш яки төрт қайтым тәкіралған. Шының білін Сәйд разияллаху анху енедікі садақыдың бір оқны чықырып, оланың бірсігі раса челләп атқан. Оқ нақ тегіп оладың бірі жәһәннәмге жол алған. Сәйд разияллаху анху мұндақ деген. Ondan sadoqlarimni oqtirib yana bir tal o'q topdim-da, uning bilan yana bir mushrigini jenidan juda qildim. Orqadan qo'limni tiqib sadaqdan yana bir tal o'q tepib, bir mushirikka otgan edim, o'mi yer tishladi. Shuning bilan ularning hammasi tikivat. Men ko'nglimda bu chuqur muborak o'q ekan, dedim va uni sadoqni saqlab qo'ydim. Heliqi o'q u olamdan o'tganga qadar uning yenida saqlanib keldi. Said ibn Abu Waqqas radhiyallahu anhu olamdan o'tgandan keyin heliqi o'xni uning avlodlari saqladi. Musulmon azmatlarning oxirgi bir nafs qog'icha elish irodasi. Mushu damla, ya'ni jang oxirlashay deganda musulmon azmatlarning jangvar holati turganligini va ularning Alloh yo'lida o'limni mansitmaydigan irodasining borligini aks ettiradigan mundoq ikki voqea yuz berdi. 1. Kəb ibn Malik raziyallohu anhu mundaq deydi. Mən Uhud jingi oxirlashay deganda mushriklarning musulmon shehidlarni parchalab inson qalbidan chiqqan vahshiyona qilmishini sodir qilayotganligini ko'rdimda, o'rnimdan turib jang maydonining o'chetiga o'tdim. У yerda bir мушрик musulmon shehidlarni orlab yurib ularga puti chetilgan qo'ydek tayyor yetinglar degach ularning savod do'billiklarini yig'ib yetibdi. Onundan yiroq bo'lmagan bir yerda bir musulmon do'bbilg'isini yuziga tashlab, uning kelishini kutib yetibdi. Shun men uning kaynigarak o'tib, har ikki tarafni kuzatdim. Qarmoqqa mushrik taraf musulmondan ko'p ustun ko'rinadi. Men ulardan nazrimni uzmay qarab turdim. Hatto bir chog'da ular oxiri tutishib qoldi. Eliq musulmon avval bastilik kelgan mushrikni bir qilish uriblar sag'irg'icha pichib, ikki parcha qilib tashlabdi. Ondan yuzini echib, Qandaqraq ey kab, mana men akang qarg'ay Abu Dujana dedi. Ikkinchi. Urush oxirlashgandan keyin bir muncha musulmon ayollar jang maydoniga yetib keldi. Anas raziyallohu anhu mundaq degan: "Men Oyisha Abu Bakrning qizi va Ummu Sulaym raziyallohu anhumalarning putqollarini shimoylab, su tulumlarini yutib, su akilib yarlangan va holidan ketganlarning ig'izga su temitib o'tganligini sud tugisi yana berib akilib yordorlarga berayotganligini ko'rdi umar ibn xattob roziyallohu anhu ummu salid ayol o'hud kuni bizga to'limda yutib suv to'shib beradi degan edi mana bu botir onalar ichida ummu ayman roziyallohu anhamu bor edi u aslida madinada qolgan bo'lib qisman musulmonlarning madinaga qechib ketayotganligini ko'rib qattiq ichindi va ularning yuziga топ chechib minish тезден uyingga kirib yeb yengni va yikchaqlarni qo'lingga ilish qilichingni bizga ba urushga biz chiqimiz deb aybladi ondin u intayin tez surat bilan yo'l yurib u teg'i jang maydoniga yetib kelgan edi va musulmon ayollar bilan birlikda yordar va olsizlarga suv berish ishini boshlayotgan edi kuchtumtut uning habbon ibn arqa ismli bir mushrik o'q etib yiqitib bu chog'da u kiyimidan ayrilib yalang'ochlanib qoldi Allah'ın düşmanı Habban bunu görüp külüp valıqı yerilip getdi. Onun yolsuzluğu Peygamber aleyhissalatu vesselam'a qattiq eğir kelgan chiqi, u yenidan bir tal tig'siz o'qni Said radhiyallohu anhuga uzatib, "Mana, buni av ablaqa ot" dedi. Uni Said radhiyallohu anhu qo'liga elib otgan edi. O'qtal Habbobning yuragiga sanjilib, uni yiqitdi. U o'yan-bo'yan puchilib, mo'zaydagi yalang'ochlanib qoldi. Buni ko'rib payg'ambar alayhissalotu vassalomni kulib soldi. Kulgandimi qoqoqlab kuldi. Ondan "Yaraysan Said, uning qisosini epading. Alloh duoyingni ijobat qilsin" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bargohda. Payg'ambar alayhissalotu tog' tog'jilig'isidagi bargohga qaytib bo'lgandan keyin Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu chiqib, beshidagi dubulg'i bilan Mehrasdan uning ichishi uchun suv keltirdi. payg'ambar alayhissalotu vassalam suni qo'liga ilib ichmoqchi bo'lgan edi suning badbo'y purig'i uni seskandirib qo'yganchig'i chig'i suni ichmay qaytiryotdi va o'z suv bilan chiroyidagi qonni qoldiqlarini va beshini yuyib o'z payg'ambarning bosh ko'zlarini qonga bo'ygan kishilarga alloh taoloning g'azbi qandoq bo'lsin dedi sayl roziyallohu anhu mundoq dedi qasam qilib aytamanki man rasululloh sollallohu alayhi vasallamning beshidagi qallani kimning yuvganligini kimning suv quyib berganligini va nima bilan dorilanganligini undan bilaman fotima roziyallohu anhu yuvgan edi ali ibn abu tolib roziyallohu anhu beshidagi dubulg'isi bilan suv akilib quyib bergan edi fotima roziyallohu anha yuvgan siri jarohatning qonsirayotganligini ko'rib bo'ridan ozroq ilib ko'ydirib jarohatga bosdi shuning bilan qon to'xtadi Şu aralıqda Muhammed ibn Salama raziyallahu anhu berib, tatlıq soğuq sudun tepkəgən idi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sudun içib, Muhammed ibn Maslama raziyallahu anhu xeyirlik bilan dua qildi. Ondan onun yaralangan a'zolari qattiq og'rib ketganlikdan peshin namozni o'ltirib o'qidi va musulmonlarni o'ltirib iqtido qildi. Abu Sufyanning urush oxirlashgandan keyingi masxir kulkisi va umar roziyallohu anhu bilan javoblashganligi mushriklarning qaytish tayyorligi bitgandan keyin abu sufyan taqqa chiqib unlik ovozda muhammad bormi deb tovladi musulmonlar uninga javob qaytarmay jim turishdi shuning bilan u ibn abu quhofa bormi deb tovladi ko'pchilik yana jim turishdi u yana umar ibn xattobcho deb to'lg'an edi hech sado chiqmadi Əslində Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam ulanı Əbu Sufyanğa cavab qaytarışdan tosqan idi. Əbu Sufyan və onun adamları İslam məşu 3 kişi bilan bərpa olub turudu deganni bilgəşkə, onun avval şularni sorışı müqarrar idi. Bu çağda Əbu Sufyan: "Hə, yaxşı, bularning hammasi tugabdi" dedi. Bunu anlayan Ömər rəziyallahu anhu özünü tutamay: "Ey Allahning düşməni, sən tilğa ağanlarning hammasi tehayat" Allah sening adabingni berdiganlarni yanala hayot qo'ydi deb javob qaytardi ondin abu sufyan sizlarning o'likinglar parchalanib ketibdi man bunday qilishga buyurmagan ham qayg'uribmi ketmadim dedi va o'nlik oldi ulu hubul butning ismi ulu hubul ulu hubul deyishga boshildi payg'ambar alayhissalotu vassalam buni anglab uningga javob qaytirmamsizlar dedi sahobalar nima deb javob qaytirmiz degandek payg'ambar alayhissalotu vassalomga qarashdi payg'ambar alayhissalotu vassalom olloh oliy ham ulug' deb javob beringlar dedi ondin yana abu sofiyan bizga uzza iloh bor sizlarga uzza iloh yo'q degan edi payg'ambar alayhissalotu vassalam uningga javob qaytiringlar dedi sahobalar nim deb javob qaytiramiz degan edi payg'ambar alayhissalotu vassalom olloh bizning egimiz senlar qolding egisiz dangla dedi. Ondan Abu Sufyan yana bugun noiti obdan ish bo'ldi. Badr urushdagi intiqomimizni oldik. G'albi degan bir kun menga, bir kun senga yuzlanadi. Mana bugun tangma-tang bo'ldi degan edi. Uningga Umar radhiyallohu anhu javob qaytarib, "Hargizmi tang emas, bizning shehid bo'lgan qarindoshlarimiz jannatda bo'ladi. Sizlarning toplaringlar do'zaxiy قردی که Yuqoridagi مناظره و جواب لشتن کین. abu sufyan umar roziyallohu anhuga bu yoqqa kel ey umar dedi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam umar roziyallohu anhuga berib qarab boqqan nima gapi borkin dedi umar roziyallohu anhu abu sufyanga yaqin berdi abu sufyan ey umar men sendan Allohni orig'i silib turib so'rab boqay biz muhammadni o'ltirdikmi yo'q deb so'radi umar roziyallohu anhu alloh bilan qasamki hargiz unda ish yo'q u shu topda sening mushu gaplaringni anglab turdi deb javob berdi abu sufyan mening nazrimda sen ibn qamadin rostchilam shanchilik sening gapingga ishonaman dedi badrda uchrashishga og'zaki putishish ibn saq rahimallohu mundoq deydi abu sufyan va uning odamlari tog'dan tushish oldida jakarcha orqali to'lab sizlarga deydigan gap kelar yili badrda uchrashimiz degan edi payg'ambar alayhissalotu vassalom yaqinroq turgan bir sahobisiga bo'ladi bu har ikkimizga va'da bo'lsin degin dedi mushriklarning harakat nishonini ko'zitish mazkur vaqa og'izoki putishib abu sufyan bargohga qaytgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ali ibn abu tolib roziyallohu anhuga sen dushmanning orqasidan chiqib ularning nima ish qilayotganligini va nima ish qilmoqchi bo'layotganligini nazorat qilgan ular otni yonga elib tugiga minib mangan bo'lsa udul makkaga mangan bo'ladi navoda otlarga minishib tugilarini bekor haydab yanishgan bo'lsa chuqum madinni nishonlab mangan bo'ladi alloh bilan qasamki agar ular madinaga mangan bo'lsa kaynadan qovlab kirib oxirgi nafsimgacha elishiman deb uni mushriklardan xabar uqib kelishga evatdi ali roziyallohu anhu mundoq degan Shuning bilan men mushriklarning kayindan chiqib, ularning harakatini kuzatdim. Ular otni yetilab, to'g'ilagi minib Makkaga qarab yurib ketishdi. Shehitlar va yordorlarning izdirikini elish. Quraysh mushriklari Uhud tavasidan chiqib ketgandan keyin musulmonlar shehitlar va yordorlarning izdirikini elishga boshladi. Zeyd ibn Sabit radhiyallohu anhu mundoq deydi: Shu kuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam meni Said ibn Robiya radhiyallohu anhuni izlashga yevatdi va uni ko'rsam mendan salom degin hamda uningga Rasululloh sendan qandaqroq deb so'raydi degin dedi. Shuning bilan men jasadlar orasini orlab yurib, oxir uni topdim. Valanki, u oxirgi nafsiga tushib qolgan ekan. Uning badanidan nayzi urilgan, qilish kesgan va o'q tekkan jarohat bo'lib 70 necha yer o'xshashmagan darajada yaralangan ekan. Uningga dedimki, "Ey Said, Rasulullah sana salam yolida va itdiki ahvalın qandaqıraq Menga etqin. Said raziyallahu anhu naiti tüven avazda. Rasulullah'a salam bolsun. Onunla aytib qo'ygin ki, ey Rasulullah, men jannatning hidini puravatimman. Qavmim ansorlarga yetkizib qo'yginki, sizlarning ko'zinglar medirlabla turdi ekan. Rasulullah bir peshkanlik yo'liqib qolsa, qiyomat kuni Allohning oldida o'zinglarni oqlashga yuzinglar qolmaydi dedida shuamanjon o'zdi sahobalar yana yordirlar orasida usayram roziyallohu anhu katta shamshar asli ismi amr ibn sabitni topdi umi jon uzish oldida turayotadi musulmonlar uni buningdan ilgari ko'p qitim islomga da'vat qilgan bo'lsimi u rad qilib kelgan edi shunga ular o'zaro g'ulg'ul qilishib usayramni bu yerga nima ib kelgandi biz uni madinada tashlab chiqqanda uning bu dinga inkori xil kuchlik edi deyishdi andin uningdan so'rab ko'rdi seni bu yerga nima ib keldi o'z xalqingni deb chiqdingmi yoki islom diniga qiziqib uni qo'g'dash uchun chiqdingmi deyishdi u sayram albatta islomga bo'lgan rig'batim meni bu yerga ib chiqdi man allohga va allohning payg'ambariga iymon keltirdim ondan rasulullohning sepida turib jang qildim Ahir muşalığı kelip yattım, dedi de, gepi ahirlaşmay turupla can üzdü. Bu ahval Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge xabar qılınıydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o ahli cenneti dedi. Abu Hureyre raziyallahu anhu mundaq degen. O iki reket namaz oqub, Allahqa baş qoyub səcdə qıb baxmıqan idi. Şehitlər arasında Bani Sualaba Yahudilərdən bir kişinin cəsidi bayqaldı. O öz qəmigə ey yahudilar jamiyasi alloh bilan qasamki sizlar bilasizlar muhammadga yordam berish zimmanglardagi majburiyat degan ular javob berib deganing rost lekin bugun kungi shanba deyishgan shunga o'q qilish va boshqa yaroqlarni ilib agar man jangda musibatga uchrarsam mening barliq mol mulkim muhammadga mansub u bu milimni o'z xohlagancha tasarruf qilsin deb qo'yib tong saharda otilinib jang maydoniga chiqib urushib oxiri mushriklar tarafidan o'ldirilib tashlangan. Оның ақыды Пайғамбар алейхиссалату вассалам muhayriq yahudilarning яхшысы deydi davomi бар.